my dear friend, and take it easy, right? Representan el colegio y por tanto son el cliente. Buscamos generar confianza y alineación con ellos, por lo que nos mostraremos flexibles.